Beraz, e, Palestina joko dugu datozen eh, minutuetan, sodeipatzen gobernoz kanpoko erakundeak euskal ordezkaritza bat eh, antolatu du, ba, palestinako okupatutako lurralde, lurraldeetan ba, bertako egora esagutzeko. Bidaia, e, ekainaren hogeitik hogeita ra bitartean iragantzen, eta delegaritza, e, euskal delegaritza honen ba, artean, esango dugu baita ere, donostiako euskal herria bilduko, olaia duarte arte e, bertan izan zela kaixo, egunon e, Bai, kaixo egun guztioi. Bueno, eh, esango dugu, zuek eh, iritsi berria zaretela, esan dezakegula baita ere pa, ba, palestinatik, so de paz, eh, gobernoz kanpoko erakundeak antolatutako, bueno, ba, bidaian, eh, bidai horretan parte hartu zuten lehenik eta behin, eh, bueno, eh, zehazki zer da, eh, bertan egin duzuena? Bueno, ba, bertan, eh, palestina palestinara joateko alburua izan da gehien bat, ezagutzea bertan bizitzen ari diren errealitatea aurrez aurre eta horretarako ba e, elkarrizketak egin ditugu eta eta bueno bizitak egin ditugu hainbat lekuetara ba, bertako eragileekin egon gara alderdi politikoekin e, mugimendu feministako ordezkariekin kartzela kartzel militarra ere bi daude bat bizitatzeko aukera izan dugu eta gero errefuxiatuentzako e, kanpoak ere bi ikusi ditugu Ba, pixkat ikusteko, ba, zein den egoera ez, zeia iruro gehi urtez <laughs> luzatzen ari den gatazka batetaz hitz egiten ari gara, eta ba, egia esan egoera oso larria da, giza eskubideen bortxak eta ugari ematen dira etengabe, adingabekiko, emakumekiko, eta bueno, ba, gure helburua zen hori aurrez aurre ikustea egoera, eragileekin harremanak egitea, ba, gero hemen intzidentzia politiko bat egin alizateko, eta eta bueno, ba, gure, gure lanketa egokiagoa izateko, ez? E, gauzako hobeto ezagutzen dira ikusten direnean eta horrela, e, ba, bueno, gero gure lanari begira, ba aukera paregabea izan da Sodepazekin bidaia egitea. Mm esango dugu ma, Belen, Jerusalen ekialdea, Ramala eta Hebronen e, eh, bueno, izan zaretela, e, bai, herri hauek, e, bisitatu Ez dakite, egia da Palestina oso intensoa dela, oso unkigarria kaso askotan, baina ez dakite zerbait berezi azpimarratzeagatik e, hiri hauetan edo herri hauetan ikusi duzuena. Mm, bai, ba, gauza asko ikusi ditugu esan dizuan bezala, baina bueno, horrela, e, nik agian nabarmentzen dudana da E, ba, lehen ezaten nuena, ez giza, giza eskubideen bortxaketa etengabea, eta gero ba, ikusi dugu e, ba, bueno, Israelek izaten, izaten duan jarrera edo egiten dituen ekintzak ba, palestinoan bizitza etengabe baldintzatzeko eta eta beraien e, egunerokoa komplikatzeko. Ba, adibidez, Jerusaleneko kasua oso deigarria da. Jerusalenen e, e kontrol badago, kontrol demografiko badago Israelen aldetik, E, palestinoko purua uneko geita meretzetik gora ez, ez igotzeko, ez? E eta horretarako ba hainbat lege eta eta tresna asmatu dituzte eta hoietako batzuk dira badibidez ba, zuk zuretxea baldin ba Palestinoa batzara eta zuretxea baldin gaizki ez traket baina egon diren gatazkaen on, gatazken ondorioz ba daude etxe batzuk oso apurtuta ba bueno e, Israelek e, ez du baimenik ematen etxe Palestinoak berritzeko orduan mm, ba bueno behartzen du jendea bazkenan ba, etxetik alde egitea etxe batzuk ba erdi erorita daude Gero badaukate tresna bat, e, e, tresna legal bat, palestinoen residentzia kentzeko, e, hau da, Jerusalenen bizi diren palestinoek, ba, hainbat baldintza bete behar dituzte, e, beraien residentzia baimena mantentzeko, eta baldintza horiek geroz eta komplikatuagoak dira. Eta adibidez, zu, palestino bezala, ateratzen bazara lan egitera Jerusalenetik edo ikastera, residentzia galdu egiten duzu automatikoki. E, eta bestalde, jaiotzen diren umeak erregistratzeko e, oso burokrazia astuna asmatu dute, eta gaur egun esaten zibuten jaiotzen den ume palestino bat hor Jerusalenen, ba igual, bost urteko ibilbidea egin bar duela, bere erresidentzia baimena e, lortzeko. Hau adibide bada besterik ez ikusteko e, nola zailtzen den eh, Israelen aldetik ba, pertsona hauen bizitza eta azkenean ba, behartzen zaie hori Jerusalen bezalako eh, hirietatik alde egitera hiri hoiek Israelen menpe gelditzeko, ez hori da helburu azkenean, ba, ba Jerusalen Palestina hori gabe gelditzea. Mhm, uh -huh. Jerusalen, baina baita ere, bueno, Belenen eh, izateko aukera izan zenuten, e, eta bertako alkaterekin, e, bueno, ba elkarrisketa bat egiteko, berarekin mintzatzeko aukera ere bai, ezta. Bai, hori da onginen ginen Belengo alkatarekin eta bueno, ba kasu honetan berak batez ere egiten zigun ekonomiaz. Eh, Belen ba ba, dakigunez oso hiri turistikoa da, ba, e, puntutik ere, ba, bueno, peregrino asko juten dira urtero, eta gero, inguruan badaude, ba, industria ikuspegitik mm, e, baliabideak, ez? Olioa, datilak, eta, bueno, beste hainbat, hainbat enpresa. Eta, bueno, ba, gertatzen ari dena da, e, ba, zonatan, e, belen, zona desberdinetan manatuta dago, batzuetan autoritate palestinoak mm, du kontrola, baino beste batzutan Israelek. Eta, ba ez da kasualitatea, Israelen zonaldeak abera, aberatzenak izatea, ez, e, balia bidaldetik. Orduan, azken finan, Israelek du kontrola bai turismotik ateratzen den etekin ekonomikoari begira, Israelek kontrolatzen du urruztiapena, kontrolatzen du produkzioa, e, bai olioarena eta beste e, baliabide batzuena, eta belengo alkateak esaten zigun, ba oso komplikatua dela e, gestionatzea ez, bai udala eta bai iriko beharrak, zazkenan etengabe baimena eskatu behar diote Israeleri, ba, adibidez, e, saneamenduko obrak egiteko, eta gero e, ur kontsumoari begira, ba, ba, muga ugari dituzte Israelen aldetik eta horrek arazo asko ekartzen ditu. E, gero badaude hotelak, ez, hirian zehar gu e, adibidez Betsa Jur izeneko auzo batean egon ginen, hotel batean Eta claro, hotelek ere arazo asko dituzte ez azkenean e, ur mugatua dute. Orduan, ba bueno, turistei begira ez bat egina ba hotel batean non de egun batean gelditzen zaren uri gabe eta horrelako horrelako adibidea jartzen zizkigun bazkenean ba, e, ez dutela autonomiarik, ez beraien baliabideak gustiatzeko. Osongi, esango dugu, eh? laro egarren amarkadatik utxu bera Euskal Herriko elkartasuna, bueno, ba, e, gerturatu da Palestina aldera, zelenoako orokorrean, zelenoako arrera izan duzute bai bisita honetan? Ba, ia esan harrera ikaragarria izan da, e, oso atseginak ez dugu itzik eskertzeko nola tratatu gaituzten, eta, bueno, ba, dibidez, e, Jordaneko aranan egon ginen ere, e, beduinoekin eta oso era ekonomiko prekarioan bizi dira, Ba, bueno, ere e, ba, bertan egiten duen beroarekin, baliabide eskasekin, eta adibidez guiritsi inenean, ba, e, ba, bueno, arrera ikarra izan zen, e, bazkaria prestatutze guten, eta bueno, mm, ba, ikusten duzu e, postazun, postazun handiarekin jasotzen gaituztela, beraientzako oso importantea delako gure testigantza, ez? Gukor ikusten duguna gero zabaltzea. Zazken finean, askotan esaten zuguten, jo, begira, eskola hau, Euskal Herritik etortzen den diruarekin egin dugu. Edo, hospital hau, e, Espainiako estatuko diru laguntza batekin eraiki dugu, baino, beraik esaten dut zuten, solidaridadekin, dade, ez dugu gure arazoa edo gure gatazka konpontzen behar duguna da konpromesu politiko bat Euskal Herriaren aldetik eta Espainiako estatuaren aldetik eta Europar batasunaren aldetik esateko Palestina estatu bat dela eta bertako biztanleriak <laughs> giza eskubidak dituela beste beste motan bezala eta behar dute konpromesu hori, ez? Azkenean diru laguntza pila daude, asko eskertzen dute baina hori ez da nahikoa. E, ikusten ditugu kanpo, kanpoak adibidez, ikusten genuen bat Belenen eta beste bat e, Nablusen, eta e, eh, kanpoiek bil, e, ziren bos mila jasotzeko eta gaur egun hogeita mar mila pertsona bizi dira. Pentsatu nola, nola dauden etxeak, kaleak, eh, adingabeak, ze, ze adingabe pio bat bizi dira errefuxatuen kanpoetan, e, azinamendu ikaragarriarekin, helikagai faltarekin, eta esaten zegoetena da, ba, ba ja, em, moak dituela, ez, atzenean bai. diru laguntzekin ez da arazoa konpontu. Hori da, ipat ba, kompromesoak ez dakite, eh, bai, bertan izan zareten Euskal Delegazio horren e, horretan, eh, ba, bueno, onibruz itzein duzuen, hau da, ja, Euskal Herrian zaudete, eta hemendik aurrera, ba, ez dakite, zerbait egiteko asmoarekin zaudete, kompromesoak hartzeko mhm. ideiarekin. Bai, hor, adibidez badago, BDS izeneko kanpaina bat, e, BDS abultzatzen duten mugimenduekin ere egon gara, eta kanpaina honek esaten du, e, egin bar dela, e, boikota edo agian, ez da, ez da itza baina, bueno, boikota egin bar diogula, e, Israelek e, lapurtzen dituen produktuei. Adibidez, e, Jordaneko aranan, datilen kasuan, e, Israelek ustiatzen ditu plantazio guztiak e, palestinoi lapurtuta. Eta orduan, esaten zibuten, jo, ba, jakin da, ze marka diren eh, el, ba, bortzaketa egiten dutenak, agian sustatu behar dugu marka horiek ez erostea. Ze mm, BDS-eren e, eh, defendatzaiek esaten zuguten, e, eh, kampaina hoi esker, amar urtetan, Israelek galduko duela bere barne produktu gordinaren euneko bia eta da Israelgo gobernua oso kezkatuta dagola kanpaina hauengatik. Ba gure ustez agian e, Euskal Herritik hartu dezakegun konpromezua da horrelako kanpainak e, bultzatzea, bueno, eta aztertzea, ez, zer kontsumitzen dugun adibidez administrazio publikoan, e, zein baliabide kontsumitzen ditugu, nondik datoz baliabide horiek zer egin dezakegu e, ba, bueno, e, ez ez tartzeko e, gizaskubideen aurka produkzioak eta produktu kontuak. Mm, adibidez hori da lan hildo bat. Ba, oso e, guzti horrekin galditzen gara ez dakit olaina, eh? badaukazu zerbait gehiago ba, gehitzeko edo azpimarratzeko. Bai, gero beste gai bat agian bai gustatuko litzaiakela azpimarratzea da presoan gaia, ez? Eh mila preso daude gaur egun Irralgo kartzeletan eta esan bezala e, kartzel militar batea joteko aukera izan genuen oso esperientzia gogorra izan zen, eretzako bidai osoko esperientziari gogorrena, ba eh kartzelgo egora oso oso mm, kaskarra da eta gero eh, adingabeak daude kartzeletan. Kogoan izan bar dugu, irraelek legeak aldatu dituela, eta orain amabi urteko aurrak ja kartzeletara eramaten dituztela, harriak botatzeagatik edo Facebookean irraelen aurkako mezu bat jartzeagatik ez. Eta honekin batera, hemendik bi hilabetera, irralgo gobernuak ere aprobatuko du bueno, bertan esaten zuguten lege lei mordaza, guretzako lei mordaza baino askoz gehiago da lege honekin, e, ba, pertsona batek, gutako batek edo katzetari batek edo beste bizanle batek grabatzen badu militar bat e, giza eskubide bortsaketa bat eginez edo bueno, violentziazko egoera batean, ba amar urteko zigor kartzela e, egongo da, ez? Pertson, grabat, grabatu duen pertsonarekiko. Orduan, bueno, ba ikusita gaur egun ja herri palestinoak bizi duen errepresioak gehi lege honen honek e, e, izango dituen ondorioak, ba gure ustez oraindik kaskarrago izango da e, biztan lehen egoera, ez? Orain arte salaketarako erabiltzen zuten medioa zen, hain zuten ere grabazioak, argazkiak eta sare sozialen bidez egindako lanketa guztia, ez? Eta hori ere moztu egingo da, beraz, uste dugu oraindik isolatuago geldituko dela Palestinako gatazka ze medio ofizialek ez dute ez dute gatazkaren inguruan hitz egiten. Medio ofizialek ez, baina eh, bueno, eh, irrati el komunitarietan eta e, eh, horreko medioetan bai, uni buruz mintzatzen e, garila bai, bai, bai, olaia. esker mila e, benetan ba gurean izatagatik, mi esker. Bai, zui, mi esker.